Deuteronomio, Kabanata 10 Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, Magtapyas ka ng dalawang bato, tulad noong una, at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos, umakyat ka sa bundok. Isusulat ko sa dalawang tapyas ng bato ang nakasulat sa unang dalawang tapyas na binasag mo. Pagkatapos, itago mo sa kaban. Kaya gumawa ako ng kabangyari sa punong akasya. Tumapyas ng dalawang batong katulad noong una at ako'y umakyat sa bundok. Isinulat nga ni Yahweh ang sampung utos sa dalawang tapyas ng bato. Ang sampung utos na ito ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy, samantalang kayo'y nagkakatipon sa paanan ng bundok. Ang dalawang tapyas ng bato ay ibinigay sa akin ni Yahweh. Ako'y nagbalik mula sa bundok at inilagay ko sa kaban ang dalawang tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Jaakan hanggang Mosera. Doon namatay at inilibing si Aaron. Ang anak niyang si Eleazar ang pumalit sa kanya bilang pari. Mula rooy, nagtuloy sila sa Gudgoda at sa Jotbata, isang lugar na may maraming batis. Noon pinili ni Yahweh ang mga Levita upang magbuhat ng kabanang tipan, tumulong sa paglilingkod sa Kanya, at magbasbas sa Kanyang pangalan tulad ng ginagawa nila ngayon. Dahil dito, Walang kaparte ang mga Levita sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Si Yahweh ang bahagi nila tulad ng pangako niya. Tulad noong una, apat na pung araw at gabi akong nanatili sa bundok at pinakinggan naman ako ni Yahweh. Dahil dito, hindi na niya itinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo Sinabi niya sa akin na pangunahan kayo sa paglalakbay at pagsakop sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Siya lang ang inyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin, siyang inyong Diyos ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpu lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayoy, pinarami kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Sindami na kayo ng mga bituin sa langit.